อิติตังปะจิตังตุมัง ขออิสรผลที่ตามปรารานาแลตั้งใจแล้วทิ่พังเมวัสเมชตุ จงสมเร็จโดยฉับพลันสัพเพบุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนลโสยธางันวัจจันในวันเป็นอนิจโจติรโสยธา มันเดียมณีอันสว่างสวยควรยินดี สัพพิทิโยเวิันตุความจำไรทั้งปวงจงหมดาดไปสัพพโรโกวินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเทปวันวันตรายโยอันตรีแก่ตันสุขีที่คายโกภวะอันจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน นาปิวาทนาสีลิสนิจังุตาหทาโนจัตารุธรรมาวัตันติอายุวโนสุขังพลังพรสี่ประการเืออายุวันนาสุขภละย่อมเจริญแก่ผู้คนผู้มีปกติไหวกระมีปกติวันน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดภาวะตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน พระคันตุสัพพเทวตาขอหลักเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพาุทานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาสุทิโหวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมืถิดปฏิสังขยโนโสวินตปาตังปฏิเสวามิเนวะตวายนามัตตายานมันตนายานิบุสนายายาวะเทวะิมัสกายาสติทิยายาปนายานิสุปราติยาพรหมจริยานุกนายา นิติปุรานันจเวทนังปฏิหังภานวันจเวทนังนุปาเทสามิยาตลาจะเมภวิสติยานชจตาจะภาสเวหารจาติ